Lesson 2, שיעור מספר 2 Places of Work, מקומות עבודה Active Vocabulary, אוצר מילים פעיל Listen and repeat, הקשב וחזור אופרה, אופרות אחר כך בוקר, בקרים בית, בתים. בית קפה, בתי קפה. בנק, בנקים. להיות. לימוד, לימודים. מוזיאון, מוזיאונים משפחה, משפחות ספרייה, ספריות ערב, ערבים קולנוע, בתי קולנוע קונצרט, קונצרטים. קופאי, קופאית. קפה. קפטריה, קפטריות. שחקן, שחקנית. תה. תיאטרון, תיאטרונים. verbs, פעלים, listen and repeat, הקשב וחזור. אוכל, אוכלת, לאכול, הולך, הולכת, ללכת. לומד. לומדת. ללמוד. עובד. עובדת. לעבוד. עושה. עושה. לעשות. רוצה, רוצה, לרצות, שותה, שותה, לשתות. Expressions and phrases, ביטויים וצירופים. Listen and repeat. הקשב וחזור. בבית. הביתה. בוקר טוב. Reading texts, קטעי קריאה. Number 1, קטע א'. מה מרים אבינרי עושה בבנק? מרים אבינרי פקידה בבנק. היא עובדת בבנק. בבוקר היא הולכת לעבודה. בערב היא... היא הולכת לשיעורים באוניברסיטה. היא לומדת והיא עובדת. מה מרים רוצה לעשות? מרים לא רוצה לעבוד בבנק. מרים לא רוצה ללכת לעבודה בבוקר, והיא לא רוצה ללכת לשיעורים באוניברסיטה בערב. מרים רוצה לעבוד בתיאטרון. מרים רוצה להיות שחקנית ולא פקידה. קטע א', הקשב וחזור. listen and repeat. מה מרים אבינרי עושה בבנק? מרים אבינרי פקידה בבנק. היא עובדת בבנק. בבוקר היא הולכת לעבודה. בערב היא הולכת לשיעורים באוניברסיטה. היא לומדת והיא עובדת. מה מרים רוצה לעשות? מרים לא רוצה לעבוד בבנק. מרים לא רוצה ללכת לעבודה בבוקר. והיא לא רוצה ללכת לשיעורים באוניברסיטה בערב. מרים רוצה לעבוד בתיאטרון. מרים רוצה להיות שחקנית ולא פקידה.